Topik kok batelan. Pak Topik iki eh pekerja keras iki. Lah lah lah nyapo. Megawe teko keras muni kene cedak <laughs> enek megawe sampe teko Kediri lho nyapo. Hmm, hmm. maksudku dikai dalan sae wis. <laughs> Eh? Omongno to. Nyapo. Maksudku pekerja keras wis. Nyapo. Wong iki pantang menyerah ngono lho. Lah nyapo kok pantang menyerah bal-balan apa piye bendina kok pantang menyerah iki lho. Maksudnya Pak Topik wilayah nyambut gawe. <laughs> Ayo. Ayo nyapa ya, Cak. Omongan aku kok angel tenan kowe iki. Nyambut gawe Pak Topik iki maksude ra roh awan, ra roh wengi ngono lho. Lho, ngelokne picek berarti kowe. Ayo. Ayo. Wes iki. Kowe ngelokne picek kowe. Oleh angin kowe. Bosok ora kowe. Tegese Pak Topik nek nyambut gawe iki direwangi sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Akurbat berarti Pak Topik. Bakul jamu. ngantek membanting tulang keju goblok ngono ku tangi di menengah direwangi dus keringet lo kecut maksudnya ini lho Cil nek kerja Pak Topik kuwi eh carane tekuk kringkel wah berarti Pak Topik mlakune ngene lho Bos iya, <laughs> ya percel ya Allah percel iya. akal iya, eh, eh, wis gelo marahi mbok no dalan kok marahi wis wis iki gelo tenan Mak topik iki maksudnya nek kerja mati-matian lho, Dik. Yo wong urip malah dipateni iki kocok ya kowe iki jane. Heh, wong urip ah, seger waras kok dipateni lho. Sak omong-omongan ora tekan ini piye to Mas? Lah piye awakmu piye? Pak topik kuwi nek nyambut gawe kuwi direwangi ra ngerti awan, ra ngerti bengi. Berarti ngelokne picek kowe berarti ngono kuwi. Ora ora ngelokne kok anu anu kuwi ora adil. Piye? Maksudnya Pak topik iki pekerja keras ngono lho. Lho, megawe napa ning Kediri kono, Bos? Ning keras Kediri ya? Ya, Allah yuk kerjane kok neng keras, maksudku lek kerja ki kalau apa jenenge? Piye? Lek basa Jawane underpati milang tatu ngono lo lo lo lho, ngono dipateni terus ditatu. Berarti dicuil-cuil ngono Pak Topik. Anu do. Napa nih? Tulung buat dasi dilaki berarti dasi <laughs> sik nek awak awakmu piye sik awakmu. Pak Topik piye wis ngene lho ndang jajal nang nah, awakmu ndang. Lah nyapa ta? Pak Topik iya. piye ta maksud? Lah wong sebagai piye ngono lho. Lah nyapa piye wis ngene iki lho Pak Topik iki piantun sukses. Mergo pekerjaane penyendhek iki peng-pengan ngono lho. Wah, berarti nyambut gawe terus ora ngerti wis sembarang digaweni ngono berarti. Oh, piye ta? Omong ngono to. Pak Topik ora roh ngene lho carane iki ngomong ngene kan. Pak Topik, ya wis ngene iki. Lah iya dek iki kerja keras. Nyapa nang keras barang iki lho ning ngene iki lho delok ning lho mripatmu ora to. Kono lho wong e. Uh. nangis. Aja nangis, Pak. Pak. Oh. Nangis ki ora ana. Kudune innallaha masabirin. Nah, kancane kita ora iso diomongke nyapa ta kowe iki? Keri goblok. Mbok untir-untir susu ku. Ngomong ana karo kowe iki dene angel ora jamak. Angel, angel didungake mantene do mbok dituturi mantene kaya ngapa. Aku soalnya arep ngongkon percaya tak kon nunturi manten. Ora tekan, ora tekan. Mah kaya modele piyeng ngono tekan ya didongane mawon muga-muga rumah tanggane Mbak Mulan karo Mas Agus dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. enggal pikantuk momongan sing putra saleh putri saleh iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama ngono lho Pawe aku ora nuturi sik enom manten enom dituturi piye-piye tetep dilungokne Lah terus sing tuwek-tuwek lho sing angel omong-omongane. Lah kok iso manten tuwek mbok tuturi lho, kono wis pengalaman kok. Ora pengalaman piye lah umpama ning ngene iki sik umur sesasi rong sasi, setahun rong rong taun ora masalah, ora mungkin ape bengkeran. Lah terus. Lah sing tuwek ngono kaya awak-awakmu kaya aku ngene iki kudune wis dituturi, duwe dhuwit sithik mlayune ning purel. Ora oleh. Hmm. Ya ora tau to aku ning purel, aku wong jujur cah polos sak padak kowe ae. Oh, berarti ra tau ning BI we. BI ndi? Baru <laughs> bulak indah masuk nang kono. Apik apik. Bulak indah. Bulak indah lho pironan? Ya nek 150, bu 100 Nek. 75 enek ya gak ndelok to Pak Pak Rono kuwi. Sing 75 lho nek aku Lah lah ngono ngomongi kancane kowe ngono itu gak boleh dadi manten kudune ya selawase selawase kanggo selawase rungokno Mas Agus karo Mbak Wulan aja nganti cekcok enek masalah apa-apa kudu diomongne rembukan apa wae nenek permasalahan kudu dimusyawaroh kuwi penting dek awet sing diarani musyawaroh kuwi kanggo menyelesaikan masalah Cek, Pak. Apa? Ada yang mambu tikus to, Pak. Kuwi mangan apa to, Pak? Ngenyek, ngenyek. Mangan apa? Ngenyek. Kuwi tikus, Mas. Kabar mangan luwak. Oh. oh, alah. Niku lho, Bos. Pun kula kandhani, Bos. Orang iso tak kena ora iso. Temanten nuwun ah. sewu. Piye? Manten anyar. Hmm? Manten wedok. Hmm? Wis sesuk-esuk nek bar dadi manten. Yeah. Kuwi nek adus sing dikosok ya apane Ya mesti wajahe. Salah. Sebab di situ ah ah, ah. ah. tidak bisu. bisa eh, bisa tidak bisa tidak bisa tangan ini sih ora iso sikile ora iso Lha sing apa apa mantan wedok sesuk nak adus sing dikosok ya apa nese tungkae salah ah ah kecete salah apa pak Lha nyapa mikiri mantan wedok adus bareng dagel penak Kowe jane kocrok ya kowe iki jane. namu ngono tapi akhire bebas to jenenge wong jawab ae. Lah aku nek ndi pertanyaan yo ndang kok iso. Roh roh manten anyar. Yo roh to aku cah. Nah manten anyar. Yo roh no. Aku lak takok ora usah manten anyar. Apa? Iki usume apa to Pak ngene iki Pak? Apa nih? Udan niku usume napa bos namine dalam mriki? Rendeng nggih. Rendeng. Usum rendeng ngene. Heeh. Apa bedane Pak Kaji karo wong edan? Apa meneh bedane Pak Kaji karo wong edan lak ndelok wong kesambar gelap utawa sambar bledek? kuwi ngunine piye lak Pak Kaji piye lak Pak Kaji ya paling tidak enak sambar meledak lap biar astagfirullahaladzim la ilaha ya Allah ya Allah ya Allah ngantek kaya ngono to ya Allah ngono kuwi lak Pak Kaji tidak lak eh. pomane wong gendeng piye wong gendeng ta Pak das meneng wong gendeng ae <laughs> kleru kleru ora ngono sampean pripun Pak sampean pomane Pak Kaji ro Pak Kaji Diel, iya. astagfirullahaladzim. Terus, lawan gedeng. iki mau? Lawan nah. lawan gedeng, lawan gedeng. Lawan gedeng, Diel, ah. malah gue juga kel. Eh, ora kuwi. Lah piye, lah piye. Nak Pak Kaji, enek wong samber apa ki? Duduk, duduk dat. Cedier. Iya. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Pak Kaji. Ya, nek wong edan sambar mledek. Cier. Selfie, Bro. Masa wong edan ngono. Iya. Jadi mau ngecat tak berulang. Tayar selfie bro. Orang rumah sana ini foto mobil. ya roh deh, wong deh tawetan. Lo jangkrik malah ngelonik anjir netan. Lah aku salah salah. Orang ngono.